cifere farmado. En la jaro 1959, farmisto en Germanio nutris ne pli oldec homoin. Odiau, tio estas cent quindec quin homoi. Sed la pli altiginta havas sian preson. La grundoi mult estas el sucitai, la diversetso de specioi malcrescas. La climata criso pli probabligas periodo in sequezzo, secezzo, ciel dum la somero de la pacinta iaro, cae sam tempe la monda lo giantaro plu crescas. La agriculturo estas frontata de grandai defioi. Multai farmisto eti albetas pritifere zigo de la agriculturo. Unuel ili en suda Germanio practicas tion jene li equipis sian tractoron per goposo anteno, cae utiligas datumoin de Sentinel-2 satellitoi, ciui cadre de la Ter Observa Programo Copernico, estas sendatae alla cosmo. El altezzo de 790 kilometroi, la satellitoi faras fotoin de ciu quadrata metro de ter surfazzo. Speciala firmao el shutis por la farmisto la datumoin de la agrocampoi, cae oni el calculis el tio tiel nomatain sterco mapoin. Tiuin datumoin la farmisto al shutas al sia tractoro, char la fecundezzo de la agrocampo varias de unu quadrata metro al alia. Tiel non eblas sterci tutte precise, cae la tractoro cetio estas automate stirata. Cie la grondo jam enhavas multe da nutrajoi, tie la farmisto besonas malpli da nitrogena stercajo por atingi la saman ricolton por siai sucerbetoi cae por la vintra tritico. Dum li antaue besonis ducent quarte kilogrammoin da stercajo por hectaro, nun tio estas tridec gis quardec quin kilogrammoi malpli. El tio profitas la medio. Troa cercado damagias alla aquoi cae alla diversezzo de spezioi. Set la farmisto ne nur sparas tercajoin, ancau la herbicidoi estas dis spruzzatai nur tie, Cie tio estas necessa? Antaue, quelcae plantlocoi ricevis duoblan porzion, char la radae tracoi de la tractoro estis unu super la alia. Ancau la semajoi poves esti pli efice plantatai. Cio tio, malaltigas la costoin. En la stalo, la interreto de obiectoi malfermas chansoin. Climatizai installagioi sorgas pri pli da bonfarto de cocoi cae porcoi per automata aerumado cae heitado. Col bendoi cun sensoro por bovinoi povas ecconi ciù bovinoi tro ofte cusas au malmulte voras cae trincas. Ili alarmigas la farmiston per la compufono. Tio ja ne sonas lau farmista idilio, sed Ciumi mi ciel farmisto havas rilaton alla bovino, tio el best etica vido ne estas grava. Gravas pli, che la besto estas tenata la orde. Tutte sen depende ciù stalo estas tifere cigita au ne, diras scientisto pri sistem analiso. Plua avantaggio estas, che eblas condividi datumoin. tumoin tiel naibarae farmoi povas excii pri minacanta invado de damagiantoi. Compreneble la cifere cigo changas la rilato in de dependezzo. La farmistoi volas resti memstarae, cae ne volas subigi al monopoloi. Ien de fio trovi solvon portio, por garantii diversetson en la productado de nutrajoi.